บุ๊กทูเจ็ดสิบเจ็ดฮัฟตอดูฮัฟตเหตุผลบางประการสามดลิลอาวรดันบรายชีซีเซทำไมคุณไม่ทานเค้กชิ้นนี้ล่ะคะเช چرا کیک ر เนมีขอริด ดิฉันต้องการลดน้ำหนักค่ะ من باید وزن کم کنم ดิฉันไม่ทาน เพราะว่าต้องลดน้ำหนักค่ะ من نمیخورم زیرا باید وزن کم کنم ทำไมคุณไม่ดื่มเบียร์คะ چرا آبجو را نمی نوشید؟ ดิฉันต้องขับรถค่ะ چون باید رانندگی کنم. ดิฉันไม่ดื่มเบียร์เพราะว่าต้องขับรถค่ะ من آن را نمی نوشم زیرا باید رانندگی کنم. ทำไมคุณไม่ดื่มกาแฟคะ چرا تو قهوه را نمی نوشی؟ มันเย็นแล้วค่ะ سرد شده است. ดิฉันไม่ดื่มกาแฟเพราะมันเย็นแล้วค่ะ من قهوه را نمی نوشم زیرا سرد شده است ทำไมคุณไม่ดื่มชาคะ چرا تو چای را نمی نوشی ดิฉันไม่มีน้ำตาลค่ะ من شکر ندارم ดิฉันไม่ดื่มชา เพราะว่าไม่มีน้ำตาลค่ะ من چای را نمی نوشم زیرا شکر ندارم. چرا شما سوپ را نمی خورید؟ که. من سوپ سفارش دی ام. که. من سوپ نمی خورم زیرا من آن را سفارش ندادم. ทำไมคุณไม่ทานเนื้อคะชรชมกูชตรานมีขรีดิฉันเป็นมังสวิรัตค่ะ มันสับสีขอร์ฮัสตัมดิฉันไม่ทานเนื้อเพราะว่าเป็นมังสวิรัตค่ะมันกูชต์นมีขอรัมซีราสับสีขอร์ฮัสตัม